Jūs zinat tā dziesmu? Gaismas tēvs. Nodziedāsim visu viņu kopā, ja? Gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Gaismas tēvs, gaismas tēvs, tu priecājies par saviem bērniem. Viss, kas labs Kungs, kas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Viss, kas labs un pilnīgs ir no tevis nāk. Gaismas tās. Gaismas tās, tu nemainies, tu nemainies. Tu esi es tavs, tu nemainies, tu esi mūžīgs. Un viss kāds labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss kāds labs un pilnīgs ir, no tevis nāk. Un viss kāds labs pilnīgs ir no tevis nāk. Gaismās kā. Tu esi labs tava žāstībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žēlastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žālastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žālastībā paliek vienmēr. No visām valodām un tautībām paudžu paudze slāvā tev skan, tevi pielūdzam. Halleluja, halleluja, tevi pielūdzam, jo tu esi Dievs. Tevi pielūdzam, halleluja, halleluja, tevi pielūdzam, jo tu esi Dievs. tava žālastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žālastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tu esi labs, tava žālastībā paliek vienmēr. Tu esi labs, tava žālastībā paliek vienmēr. visām valodām un tautībām. Paudžu paudze slāvā Tev skan, Tevi pielūdzam. Halleluja, halleluja, Tevi pielūdzam, jo Tu esi Dievs. Tevi pielūdzam visi kopā, Tevi pielūdzam. Halleluja.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 no visām valodām un tautībām. Paudžu paudzē slāva tev skan, no visām valodām un tautībām. Paudžu paudzē slāva tev skan, tevi pielūdzam. Halleluja, halleluja, tevi pielūdzam. tu esse dia em tu mas vias se tu mas cuns se tu mas gas esse tu mais tu mans spēks, esi tu mans miers, esi tu mans prieks, esi stītums mans, tik uz tevi Dievs, vien es paļauju. tevi, Dievs, tik uz tevi, Dievs, vien es paļauju. Tomēr nav neviens kā tu, tik pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varans un svēts. Tomēr nav neviens kā tu, tik pazemīgs kā tu un slepnums. Man slepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir, lai tā ir. Man slepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir. Tu Du esi tas, mīlošais tas. tomēr manis dēļ tu dēlu atdevi tu. Mans lepnums. Mans lepnums tavā priekšā salaus, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salaus, lai tā ir, lai tā ir. Man slepnums tavā priekšā salaust, lai tā ir, lai tā ir. Man slepnums tavā priekšā salausts, lai tā ir. vai cair pelos deuses. kā tu, tik pazemīgs kā tu. Tu esi Dievs, varans un sāks, priekšā salauzts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā salauzts, lai tā ir, lai tā ir. Mans lepnums tavā priekšā pielūdzam, Dievs. Svētais gars nāc, maina mūsu dzīves, Dievs. Halleluja, Dievs. Slavu Tev, Jēzu. Slavu Tev, Dievs. Paldies par glābšanu, ko vēl slavu dziedāšu. Tu cietīs. tava taisnība mūsā. pacel savu balsu lūkšanā Dievam vienkārši. Viņa klātbūtnē. Pagodina ar saviem vārdiem to kungu. Izsaka savu pateicību skaļi. Dievs, par to cerību, ko Tu mums esi dāvājis, ka mēs to varam redzēt, skatoties uz krustu, ka mums ir nākotnes. Paldies Tev, Tās, par to. Paldies, ka, lai arī kas notikt, mēs vienmēr varam Tev uzticēties. Paldies, ka mēs varam Tevi saukt par savu draugu. Jā, un paldies par to, ka nav neviens kā Tu. Tik svēts, tik godājams, tik uzticams. Paldies Tev, Tēvs, par visu, ko Tu dari. Paldies par visu, ko Tu darīsi šodien. Mēs tiešām Tev pagodinam. To lūdzam Tavā vārdā. Amen. Debes Tēvs, vēlreiz paldies Tev. Paldies, ka varam būt šeit. Paldies, ka Tu brīnišķīgā veidā pakārtoji, ka ka katrs viens no mums mēs varam būt šeit šodien. Un Dievs, tas nav vienkārši tāpat, tas tiešām tavs brīnums, tā ir tava žēlstība, Dievs. Tā ir tava svētība, Dievs, tava palīdzība, Dievs, paldies, paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu esi to kārtojis. Un, ka mēs varam būt šeit no dažādām vietām, Dievs, no dažādām dzīves situācijām, apstākļiem, kungs. Un varbūt tās kādos no viņiem mēs vēl atrodamies, Dievs, un vēlamies tikt ārā no kaut kāda pūrva, Dieva neskaidrības tēvs vai kādām sāpēm. Dievs, mēs šodien esam šeit. Dievs, tiešām gribētos pieminēt, kā Kornelija namā. Dievs, mums katram ir savs ceļš bijis uz šejien tēvs, bet kungs, tu esi šajā vietā. Un Dievs, es tu, kas ievies skaidrību. Dievs, lūdzu, lai tev roka nav par īsu. Dievs, dziedins, slimos, atbrīvos saistītos. Dievs, atgriez uz pareizā ceļa, uz šaurā ceļa. Dievs, kas ir nomaldījies, kungs. Aicinam tevi, mīļais, svētais garš šajā vietā, ka tu, ka tu esi tas labais skolotājs. Tu esi patiesības gars, tu vad visā patiesībā, tu dod vārdus, ko runāt un teikt. Dievs, mēs lūdzam, lai tavs gudrības un atklāsmes gars dus par mums, ir uz mums, lai, lai mēs saprotam, Dievs, ko tu gribi mums katram vienam personīgi pateikt. Vēlreiz paldies Tev, Tu esi labs Dievs, brīnišķīgs Dievs, un mēs mīlam Tev, mēs slavējam, mēs pielūdzam Tev. Slūdzu, svētī savu vārdu, dod arī man izteikties, kungs. Ne vairāk, ne mazāk, Dievs, bet tā kā Tu vēlies, tā kā Tu gribi, Dievs. Dievs sētī savu vārdu, kungs. Jēzus vārdā. Āmen. Uh, es īstenībā gribētu iesākt ar, um, ar korintiešu vēstuli. Pirmā korintiešu vēstules gribētu iesākt – ar korintiešu vēstuli. Es gribētu iesākt. Es gribētu iesākt ar 11. nodaļu. Un no 23. panta, un tur apastols Pāvils, viņš saka tādas vārdas, jo no tā kunga es esmu saņēmis, mēs varētu teikt tā, mēs eh, sāksim svēto vakarēdienu šeit jau. Un tad kaut kādā brīdī pa vidam mēs uh, paskatīsimies Dievu vārdu un tad uh, nobeigsim vai noslēgsim, atgriežoties šeit atpakaļ. Un tad ņemsim dalību pie svētā vakarēdē. Un šeit apustulis Pāvils viņš saka tā, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet, ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. To dariet mani pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manā asinīs, to dariet, cik kārt jūs to dzerat mani pieminēdami. Cikāt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekams viņš nāk. Tad, nu, kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer tā kunga biķera, tas būs noziedzies pret tā kunga miesu un asinī. Bet lai cilvēks pats sev pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu – ja viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūs starpā ir daudz vāju, neveselu un diezgan daudzi miruši. Ja mēs paši sev nepārbaudītu, ja, pa, ja mēs paši sev pārbaudītu, tad netiktu sodīti. Bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināti. Amen. Nu, tas vārds vispirms ir Korintas draudzē. Ja? Mēs varam uzreiz tā nu, neuztvert, ka tas ir tieši mums vai man, bet, bet ja gadījumā Dievs runā uz teviem personīgi, ja, un tu jūties pa kaut ko vainīgs, tad varbūt tas <laughs> vārds arī priekš tevis ir, ja. Bet, um, bet katrā gadījumā skaidrs ir viens, kad, kad uh, ir labi, ja mēs pie svētā vakarēdiena uh, pieejam ar tādu bību, ja, jūs man piekritīsiet, ja, ar bību, ar cieņu, ar saprašanu, ar, ar tādu savā ziņā tādu iekšēju, tādu veselīgu drebēšanu tā kunga priekšā, nevis, eh, nu, bailēm no viņa, bet ar tādu, vai ne? Nu, jūs saprotat, ko es domāju, ka tu nevis vienkārši ieskrienu, čau, tēti, jā, es te paķeru maizi un aizskrienu, bet, bet ka mēs tam veltam tiešām jā, svarīgu dievkalpojumu daļu. Un, un, un patiesībā apsolījums ir tāds, ja, ja mēs vienmēr Jēzu paturam centrā, ja, ja ja šajā dzīvē, ja šo dzīvi, kuru mēs dzīvojam, ja, ja, ja mēs eh, sargājam un neļaujam nevienam novērst mūsu uzmanību no Kristus, no tā, ka viņš ir centrā mūsu dzīvē, ja, tad ir, tad ir brīnišķīgi apsolījumi, ka mēs būsim gan dzīvi, gan veseli, gan spēcīgi. Pretējā gadījumā, ja kādam izdodas novērst mūsu skatu no Jēzus, ja, un mēs pievēršamies citām lietām, bet ne Kristum un tā tālāk, tad, uh, tad mēs redzam, ka mēs varam nonākt tādā stāvoklī, kā varbūt tās kāda no korintiešiem, ja, kas bija, varbūt kāda no viņiem bija miruši, kāda no viņiem bija slīma un vāja. Bet skaidrs ir, ka Dievs negrib, lai, lai tā, tāds būtu. Tā kā svētais vakarēdienas, manuprāt, viņš vienmēr liek paturēt Kristu pirmajā vietā vai dzīves centrā. Ja. Man liekas, ka tas arī par to ir. No tā es to saprotu. Tas tā kā, ja mašīnām tehniski apskati <laughs> vienreiz gadā, citām valstīm varbūt tās ir, ir eh, kā saka, vienreiz divos gados, citās valstīs vispār nav tehniskās apskates. Man interesētu būt tādā valstī, redzēt, kas tur, <laughs> kas tur notiek, kā tur visi brauc. Man liekas, ka eh, varētu būt bīstam, ja? Bet, ja valstī ir tehniskā apskate, eh, tad tāda prasība ir, tad ir cerība, ka uz mašīnām vairāk vai mazāk atrodās uh, drošas mašīnas, ja, un ka avārijas nebūs tādas. Priekš ticīgiem cilvēkiem, man liekas, ka tas, tas tā tehniskā apskate ir, ir svētais vakarēdiens, ja tā es to varētu salīdzināt, ja. ja. Bet tas vienmēr liek pārmeklēt savu sirdi, ja, kā Dāvids saka, ja. Es pār, Dievs pārbaud man, vai es esmu uz pareizes ceļa, ja. Un es gribētu, ka mēs šodien tiešām pārbaudīt savu sirds, pārmeklēt sevi. Un es gribētu ar jums padalīties ar vārdu, kas, kas jau kādu laiku, teiksim, nodarbina mani. Domāju par to, mēs par to arī gan ģimenē runājam, ja? tur blakus vēl ir tāds, tāds domas arī par būt par labu piemēru un tā tālāk, bet es vairāk gribētu dalīties ar jums par to, ko Dievs pie mums meklē. Ja, kas ir tas, ko Dievs pie mums meklē? Es to vārdu arī dalījos Rīgas draudzē. Un, uh, bet uh, es esmu tāds, kāds es esmu, un dalos to, <laughs> kas no sirds ir. Ja? Un ja es tajā dzīvoju, tad es tajā dzīvoju, par to es domāju. Un, uh, nu, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, un es ticu, ka tev tas vārds arī svētīs. Un, un ja tu pieraksti, tad vari pierakstīt, jā, kad šīs tēmas virsraksta esam devusi, jā, ko Dievs meklē pie mums. Jā. Un es gribētu, ka mēs sāktu ar Lūkas evaņģēlī 13. nodaļu. Lūkas evaņģēlī 13. nodaļu. Tas ir jaunajā derībā. Pēc Marka evaņģēlī, pirms Jāņa evaņģēlija. Lūks 13. nodaļa atšķīrāt, ja? Un Lūks evaņģēlē 13. nodaļā um, mēs lasīsim no pirmā panta. Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asins Pilāts bija sajauts ar viņu upuriem – Un viņš tiem atbildēja un sacīja, vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc, ka tie to cietuši? Es jums saku, nebūt nē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesiet bojā. Ja vai jums šķiet, ka tie 18, uz kuriem krita zilos tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzalemes iedzīvotāji? Es jums saku, nebūtu nē, bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi ņemsiet tādu pašu galvu. Un viņš stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija vīģis koks stādīts viņa vīna dārzā, un viņš nāca un meklēja uz viņa augļus, bet neatrada. Tad viņš sacīja dārzniekam, redzi, jau trīs gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocēr to ko tas velti izsūc zemi. Bet es viņam atbildēju un sacīju, kungs atstāja to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu, bet ja ne, tad tu vari nocirst to. Amen. Es, kad eh, domāju eh, par šo vietu, tad eh, es sākumā biju domājis lasīt no sestā panta – lasīt vienkārši to līdzību. Eh, bet eh, man uzmanību pievērst tieši tie vārdi, kur viņš saka, un viņš stāstīja šādu līdzību, un viņš stāstīja šādu līdzību. Un es priekš sevi sapratu, ka droši vien ļoti svarīgi ir tas, kas tur ir pašā sākumā pateikts. Un kad eh, tā līdzība būtībā ir atbilde vai paskaidrojums tam, kas notiek vispirms. Un eh, tās domas eh, par to sākumu, par tiem pirmiem pantiem man ir tādas, ka tur rakstīts, ka tur atnāca ļaudis pie Jēzus, atnāca daudz cilvēku pie, pie, pie viņa un, un stāstīja par notikumu, kas tur bija noticis ar kādiem 18, 18 cilvēkiem ja, kuri, kuri, kuri tika nosisti, uz kuriem uzkrita, uzkrita tornis. Nu, to varētu salīdzināt varbūt tās, teiksim, ja mēs runātu par šo laiku, tad to varētu salīdzināt varbūt ar maksimumu traģēdiju, kas bija, kur, kur atradās iekšā daudz cilvēki un pēkšņi tur viss sabruka. Un eh, visi par to vien tikai runāja. Jā, gan, jā, avīzes bija pilnas par to un, un tā tālāk, tā tālāk. Un es, un es pieļauju tādu varbūtību, ja, ja Jēzus kaut kur būtu fiziski tajā laikā tur vai, vai klātesoši, vai es pieļauju, ka cilvēki runā to pašu. Ja, nekas nav mainījies, mēs esam tādi paši, ja, tie cilvēki nav no planētas nokrituši, ja, mēs, mēs atpazīstam sevi, ja, jeb šī pagājuši tūkstoši gadu, bet mēs atpazīstam sevi un savas rīcības gan pie viņiem un, un saprotam, ka, nu, Nu, mēs tādi cilvēki esam, mēs rīkojamies, un tās tendences tādas joprojām ir. Un, un es pieļauju, ka, eh, ja Jēzus būtu klātesošs cilvēki, nāktu pie, nāktu pie, pie viņa un arī runātu par šo notikumu. Un, eh, tā ir traģēdija, bet... Nu jā, un cilvēki runāt par to līdzīgi kā šeit, nāca pie Jēzus un runāja par to. Un mēs nezinām daudz detaļas, ko viņi tieši runāja un kas tur apakšā bija. Kaut ko mēs šeit lasām, ka Pilāts sajauca viņas asins ar upuriem. Nu, varētu vēl kaut ko tur piedomāt klāt. Un, nu, mums nav, kā saka, daudz atklāts šeit. Un, un arī citos evaņģēlijos nav šī vieta. Bet viņi ir šeit. Daudz ko mēs nezinām. Varbūt tās nav jāzina, bet mēs varētu vienkārši tā izlasot šo vietu, domāt un apmēram iedomāties. Ja? Un tas, kā es to apmēram domāju un iedomājos, ir ir tieši tā, ne, kad eh, cilvēki nāca pie Jēzus un eh, runāja par šiem notikumiem un eh, kas tur bija. Un, un, un es atcerējos kādu vietu, kur mācekļi nāca pie Jēzus un teica, ka tas viss ar to cilvēku notiek tāpēc, ka viņš ir grēkojis vai viņa vecāki ir grēkojuši vai vēl kāds. Es pieļauju, ka varbūt šeit arī varbūt cilvēki visā domāja, kāpēc tas varēja ar viņiem notikt tā tālāk. Un tā vien izskatās, ka cilvēki bija diezgan norūpējušies, nobežījušies par šo uh, par šo notikumu. Un, uh, un manu uzmanību pievērsties tas, kad, um, ka Jēzus ļoti tajā neiedziļinās un viņš ar viņiem neturpina šīs diskusijas, bet kā jau, kā jau Jēzus un daudzos citos gadījumos mēs redzam, ka viņš uzreiz ķerās, uh, kā saka, pie lietas un ja, piemēram, nekadējums nāk pie viņa un mācītāju, taču nav neviena uh, kas varētu darīt, tu noteikti no Dieva esi nācis tā tālāk, tu sāk tur filozofēt, un Jēzus pat tiešo viņam uzreiz, vai ne? Ja, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, ja neredzētam Dieva valstību, un līdzīgi arī šeit. Ja, Jēzus pievēršās viņiem, un Un tā vietā, lai viņi būtu ļoti norūpējušies varbūt tās par citiem, par citu cilvēku traģēdiju, kāpēc ir noticis tas vai tas. Kā es teicu, tās tendences arī šodien ir, ka daudzi norūpējušies par to, kas notiek ar, ar kaimiņu vasju, ja, vai kas notiek ar to vai ar to, vai globāli, vai, vai pilsētas līmenī, vai, vai kaimiņu, vai aiz sēdz, kas tur dzīvo Jānis vai Pēters. Ja. Cilvēki vairāk par to ir norūpējušies nekā paši par sevi. Un, varbūt jūs to esat arī pamanījuši pie sevi, varbūt tās tev ir tādas tendences vairāk, uh, būt norūpējušam par citiem nekā par sevi. Bet, bet lasot šo stāstu, es redzu, ka Jēzus eh, viņš tā kā pievērš viņu uzmanību viņiem pašiem un neliek justies viņiem ne par gramu labāk. Ja? Jo varbūt tās tajā gadījumā, kad viņi par to runāja, varbūt tās, varbūt tās viņi nopūtās, ja? kā piemēram, paldies Dievam, es tajā laikā arī varēju tur atrasties, varbūt arī kādu upuru gribēju tur nest vai vēl, uh, bet es tur neatrados, ha, paldies Dievam, ja, kad ar mani tas nenotika, ja, un tā tālāk. Varbūt viņi bija lielāki grēcinieki, ja, un, uh, un tā tālāk. Uh, vispār ir interesanta vieta, ja, tā domāt. Un Jēzus patiešo, kā ir ar, ar, ar jums, ja. Un tu zini, <clears throat> Kad es domāju par šo vietu, es domāju, es to tā pārceļu uz sevīm, vai varam pārcelt to uz mums pašiem, kad, ja mums šodien ar tevīm nav kāds tornis uzkrits, ja, ja ar mums nav vēl kāda nelaime notikusi, ja, nav avārija bijusi vai vēl kaut kas, ja, vai neesam pieķerti grēkā, ja, vai vēl, nu vienalga tad ir, man liekas, divas, divas iespējas vai divi, divi iemesli. Ja? Viens ir, vai nu mēs tiešām ar tevīm dzīvojam ļoti ciešās attiecībās ar Dievu, ļoti, ļoti ciešās. Ja? Nu, pilnīgi, ja mēs esam ar viņu un staigājam ar viņu un lasam Dievu vārdu un, un lūdzamies un meklējam viņu vajag, nu, iedomājieties, ja? vienkārši visu to labāko. Ja? ka, var, ka tas dod eh, vietu Dievam tavā dzīvē, tevi sargāt, vadīt tevi. Ja? Kad tu dzirdi gara balsi, ja, kur iet vai neiet, ko darīt vai nedarīt, ka tas varētu būt viens no tiem iemesliem, kāpēc ar tevīm nenotiek tas, vai nekrīt kaut kas, vai nav visādas negācijas. Vai no nu otrs iemesls ir, ja, ko es redzu šajā stāstā, vai no nu otrs iemesls ir, ka Dievs, ka Dievs ir tik žēlīgs pret mums, ja, ka Dievs ir tik žēlīgs pret mums, ja, kad tas ir žēlstības laiks, kurā mēs ar tevim atrodamies, ja, Un tas nenozīmē, ka um, kādreiz mums tā var likties, ar tiem tas notiek, ar mani tas nenotiek, tātad ar mani dzīve viss ir kārtībā. Bet nevienmēr tas to <laughs> nozīmē. Nevienmēr tas to nozīmē. Un man liekas, ka daudz dzīvo tādā ilūzijā vai, vai dzīvo šajā pievilšanās, ja? ka iemesls, kāpēc ar maniem nenotiek tas, vai esmu ļoti veiksmīgs vēl šodien, ka tas nozīmē, ka ar mani viss kārtībā. Bet var būt tomēr, ka nav viss kārtībā, bet tā ir Dieva žēlstība. Ja? kas dod vēl tev laiku patiesi atgriezties. Ja? Un iemesls, kāpēc tas tornis vēl nav uzkritis tev, jo Jēzus saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs ņemsiet tādu pašu galu kā viņi. Ja? Jēzus nekur viņus neoslavēja, Jēzus neko vispārībā, nu, pa viņiem neko vispārībā tādu labu nesaka. Tas Tāpēc es pieļauju tādu varbūtību, ka viņi bija tik ļoti nobežījušies par citiem un varbūt pieļauju visādas domas, ka tas ar viņiem notika tāpēc. Ja? Šodien arī kristīgā pasaulē var dzirdēt, tas notika ar viņiem tāpēc, ka nav ticības. Ja? Viņiem notika tāpēc, ka viņi grēkoja. Ja? Vai tur kāds lāsts vai, vai vēl. Un tajā pašā laikā paši cilvēki aizmirst vai tie, kas runā, aizmirst paši par sevi. Un tad kādreiz Dievs tā, nevis kādreiz Dievs, Dievs vienmēr runā uz mums, bet mēs mēs kaut kādā brīdī saprotam, ka patiesībā caur šīm situācijām arī Dievs uz mums runā. Un mēs atrodamies ar tevīm Dievu žēlstībā. Un man liekas, ka šis stāsts ir brīnišķīgs. Ja? Šī līdzība, ko Jēzus viņiem uh, stāsta, tas sevi ietver Dievu žēlstību. Ja? Ļoti daudz. Ja? Un uh, Dievs, ir, Dievs ir labs Dievs. Vai ne tā? Dievs ir labs Dievs. Tā kā uh, ejot pie svētā vakarēdiena, tur Pāvils saka, pārbaudiet, pārmeklēt sevi. Un es domāju, ir tā vērts um, veltīt laiku, ja, neskriet šajā dzīvē vienkārši cauri, akli, bet kaut kādā brīdī apstāties un, un vēlreiz un vēlreiz, kā Dāvids, pārbaudīt, vai ne? Prasīt Dievam, Dievs, vai es joprojām esmu uz pareiza ceļa, ja? Kāds varētu teikt Dāvidam, beidz, Dāvid, tu esi uz pareizākā ceļa. Mēs te varbūt tās, ja, bet tu esi uz pareizākā ceļa. Bet Dāvidam bija tik cieši satiecības ar Dievu, ka viņš gribēja tiešām, nu, lai visās lietās viņš būtu patīkams Dievam. Un tāpēc droši vien viņš tā arī lūdza Dievam. Dievs, ja gadījumā es esmu kaut kur aizšāvis garām, Dievs runā uz maniem, atgriez man apakaļ uz pareizi ceļu un tā tālāk. Un, un tas, ko mēs redzam šajā stāstā, šajā līdzībā, ko Jēzus viņiem skaidro, mēs redzam šajā stāstā ļoti skaidri vienu lietu, ka tas, ko Tas, ko Dievs meklē cilvēkos, tas, ko viņš meklē mūsos, ir augļi. Ja? Ir augļi. Es tā domāju, varbūt tās atbilstoši runāt jau šodien par augļiem, lai tas motivētu kaut ko pavasarī darīt. Ja? Tagad ir pavasara laiks un tev ir, tev ir vēl viena iespēja dota. Ja? Tev ir vēl viena iespēja dot, tu vari aiziet savā dārzā un kaut ko darīt, lai rudenī būtu augi. Pareizi. Ja es runāšu par augiem rudenī, nav nekādas cerības, ka jūs kaut ko varētu izdarīt. Ja? Vienīgais augus jūs varat iet uz veikalu pirkt, ja? bet nav nekādas cerības. Bet pavasarī ir jārunā par augļiem, jo, jo pavasarī ir iespēja iet uzrakt zemi, kaut ko tur iestādīt, ja? strādāt pie tā, lai rudenī būtu augļi. Ja? Un, uh, Un es tā redzu, ka tā ir viena no lietām, ko Dievs meklē. Vai tas būtu šeit, dievkalpojumā, Dievs meklē, ko viņš meklē? Man nāk prātā, vecajā derībā tur ir tāds ļoti skaidrs norādījums eh, ebrejiem. Eh, tur bija minēta arī kāda laika, kad, bet katrā gadījumā tas uzstādījums bija tāds, lai nerādās Dievu priekšā tukšām rokām. Esat kaut ko tādu lasījuši, ja? Ja, lai cilvēks nerādās Dievu priekšā ar tukšām rokām. Ja? Tas nozīmē, ka cilvēkam vajag kaut ko, kaut ko atnest Dievam. Ja? Atnest kaut ko, nu kaut ko, ja? lai pateiktos Dievam, kādu augli atnest. Ja? Un mēs vēlāk pieskarsimies tiem augļiem, bet, bet tas ir skaidrs, ka Dievs meklē augļus. Ja? Viņam nav tik svarīgas lapas, ja? iestādīt tomātus, visi skaisti augi, lielas lapas. Es domāju, kas par aži būs, ja? lielas lapas, tādi milzeņi koki, ja? tur vau, wow, ja? būs. Ja? un gaida, ka būs augļi, <laughs> zinām, augļi tādi, nu nekādi, ja. Un parunājoties ar kādiem gudrākiem, ja tie man sāka stāstīt, ja tur jāgriež nos, tur padusīts, jāgriež viss kaut kas, tās lapas nemaz nepriecājies par tām lapām, viņas tikai noņem, paņem spēku un, un tas viss spēks aiziet lapās un augļi nebūs un tā tālāk. Un līdz ar to es kā dārznieks, ja, sākumā priecājos par lapām, bet pēc tam vēlāk sapratu, nē, tur baigi jāknieb, viss nost ir. Tad es sāku baigt kniept, varbūt jau aizšā otrā grāvī, varbūt pat daudzas nokniep, palika tikai stiebrs. <laughs> Ja, vai, nu, nu, tur savu gudrību arī vajadzīgi ir, ja, bet, <laughs> bet eh, nu, mēs galējībās, ja, bet paldies Dievam, Dievs neiet galējībās, ja. Bet skaidrs ir viens, ja, ja jūs esat dārznieks, jūs arī droši vien siltumnīcā nemeklēsiet lapas pareizi, ja. Un ja rudenī jūs sagaidīsiet lapas un jūs iesiet tā kastīt, ja, un pakaļ lapām, es domāju, neviens no jums nebūsiet priecīgi par lapām, ja. Un tad jūs iedomājieties, ja arī mūsu attiecībās ar Dievu, ja Dievs nāk un meklē augus, bet patiesībā tas, ko viņš bieži vien sagaida, ir vienkārši lapas un lapas un lapas. Un, ja, tur nav vairāk nekā kā tikai aleluja un amen. Dievs saka, vajag darīt, jā, kungs, amen, laba doma, super, aleluja, amen. Un, un kā nenes tas ticīgais augsts, tā nenes. Un cik ilgi, vai ne? Tā kā Tas, ko es gribu šeit pasītrot jau pašā sākumā, ka tas, ko Dievs meklē, tas, ko var redzēt šajā stāstā, un paralēli jūs varēsiet atrast arī citās vietās rakstos, ka viņš nāca un skatījās, viņš meklēja augļus. Viņš meklēja augļus. Ja. Tur uz kāda koka viņš nāca, viņš meklēja augļus. Ja. Es vienkārši neminēšu tās visas paralēlās eh, vietas, bet ir praktiski visos evaņģēlijos mēs redzam, ka tā ir viena no lietām, ko Dievs meklē, ko Jēzus meklē, ja, augļus. Ja augļus, ne lapas augļus. Un, eh, un lai augļi būtu mūsu dzīvē, tur ir iesaistīts trīs lietas. Ja. Pirmām kārtām tur ir iesaistīts pats Dievs. Ja. Lai būtu augļi, ja, ir iesaistīts Dievs. Ja, ir iesaistīts Dievs. Un, eh, un ja Dievs ir iesaistīts, tad mēs droši varam pasvītot tādu domu, ka, ka Dievs nekad neprasīs no tevis, vai viņš nekad nemeklēs augus tur, kur viņš nekad nebūtu neko darījis ja? vai strādājis. Ja? Dievs ir godīgs. Ja? ja Dievs ir kaut ko darījis tavā dzīvē, tad viņš arī sagaida no tevis augus. Ja? Amen. Ja Dievs ir kaut ko darījis, vai Dievs ir strādājis pie tevis, vai Dievs ir atklājis tev kaut ko, kas tev ir jādara, ja? tad Dievs sagaida reālus augus no tevis. Ja? Un es gribētu, ka mēs paskatītos trīs tādas rakstvietas, kur mēs to varam redzēt. Pirmā būs Mateja evaņģēlija 13. nodaļa. Mateja evaņģēlijas 13. nodaļa. Un mēs lasām šeit 37. Eh, pāns. 37. Eh, un tur tas viss stāsts ir tās līdzības ja, par sējēju un tā tālāk. Un, un šeit Jēzus tā kā skaidro, nu, no 36. panta, tad Jēzus ļaudis atlaides iegāja namā, un viņa mācekļi pie tā piegāja un sacīja, izskaidro mums līdzību par nezāli tīrumā. Un viņš atbildēja un uz tiem sacīja, tas, kas sēja labo sēklu, ir cilvēka dēls. Un lai mūsu dzīvē būtu labi augļi, tad es saprotu tā, tad ir jāskatās, kurš ir tas, kurš sēja mūsu dzīvē kaut ko. Ja, ja Dievs ir tas, kurš sēja mūsu dzīvē kaut ko, ja? tad ir sagaidām labi augļi. Ja? ja tas ir vēlns, kas mūsu dzīvē kaut ko sēja, arī būs augļi. Ja? Bet tie būs slikti augļi, tie nebūs labi augļi. Tie nebūs augļi, kas pagodina Dievu. Tie pat nebūs augļi, kas tev liks, liks, liks justies ērti, tie būs nepatīkami augļi. Ja? Un beig, beigās negaršīgi, ja? un tā tālāk, tā tālāk. Ja? Tā kā patiesībā ir divi, kas, eh, kas eh, cīnās, lai sētu sēku mūsos. Ja? Dievs ir tas, kas sēž sēklu, ja? un arī ienaidnieks ir tas, kurš arī grib iesēt savu sēklu. Jūs saprotat, par ko iet runa. Jūs noteikti arī esat to piedzīvojuši. Ja? Tā kā mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, kas sēj to sēklu. Ja? Kas sēj mūsos sēklu? Ja? Vai tas ir Dievs vai tā tālāk? Skaties, ko tu skaties, ko tu klausies, kādā sabiedrībā tu esi, ja? jo tur jau tās sēklas arī būs. Ja? Jā, ja, es sēžu, ja es sēžu dienā pie televizora vai pie interneta, jā, vai vienalga sliktā sabiedrībā, vai kur cilvēki kritizē, vai vēl un tā tālāk, tad agri vai vēlu tas arī nesīs tādas augus. Jā. Bet ja mēs pavadam laiku ar Dievu, jā, tad arī tur būs augi. Atcerieties mācekļi, kas bija kopā ar Jēzu, tas eh, kādā gadījumā vienkārši iznāca ļoti spilgti ārā. Viņam nevajadzēja pierādīt, ka viņa bija ar Jēzu. Viņa vienkārši bija situācijā, kur viņa vaigs spīdēja, un tie apkārt, kas bija sapulcējušies, lai viņus tiesātu, ko viņi teica? Vai tik viņi nav bijuši arī ar Jēzu? Ja? Vai viņi tikai nav bijuši ar Jēzu? Jo viņu manieres, visā uzvedība, drosme, ja? Ja, kas nāca ārā no šiem vienkāršiem cilvēkiem, liecināja par to, ka viņi bija ar Jēzu. Ja? Tā kā, ja mēs pavadam laiku ar, ar viņu, viennozīmīgi tur būs aug. Tā kā, kas ir tas, kurš sēj mūsu dzīvē, vai tas ir Dievs vai kāds cits? Ja Dievs, tad būs labi augļi. Tad par vārdu, par sēklu. Iesejas 55. Tā ir brīnišķīga rakstvieta. Iesejas 55, zinām vieta. Iesejas 55, un mēs varam droši uzticēties Dievu vārdam, droši, droši uzticēties Dievu vārdam. Un šeit eh, man ļoti patīk šie, šie panti no 10. Iesejas 55 no 10. Jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežās, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maize ēdājam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes – tas neatgriezīsies pie manis tukšā. Tu dzirdi to? Agri, tu to dzirdi? <laughs> tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ es to sūtīju. Tā kā mēs varam būt droši, ja Dievs runā savu vārdu, tad tas tam vārdam ir jāizdara, kam dēļ viņš ir sūtīts. Mēs to varam attiecināt pirmām kārtām jau uz Kristu, vai ne? Viņš nāca pēc Dieva gribas, ja, uz šīs zemes, ja, lai izpildītu to, kam dēļ viņš nāca, ja, jo Dieva griba bija glābt ikvienu, lai neviens nepazustu, ja. Un tas, kas cilvēks pazudina, ir visdažādākie grēki. Grēks savā būtībā jau pazudina. Tāpēc viņš nāca, lai glābtu, un nekas nav mainījies. Tas joprojām pastāv. Dievs sūta savu vārdu, lai mūs vadītu, lai mūs glābtu, lai mūs pasargātu, lai mūs svētītu, un tam ir jānes augļi. Amen. Un tam ir jānes augļi. Dieva vārdam ir jānes augļi. Un mēs varam būt droši, ja Dievs ir tas, kas strādā mūsu dzīvē, tad mēs varam pilnīgi uzticēties šim dārzniekam. Viņš savu darbu veids kvalitatīvi. Otrs, tas, ko viņš mūsos liek iekšā, tas ir kvalitatīvs produkts. Ja? Tā ir sēkla, kas vienmēr nesīs augus. Ja? Atcerieties, Jēzus stāstīja līdzību par četrām sirds zemēm. Viņš sēja tās sēklas. Viņš sēja, viena krita tur, viena krita tur, trešā tur un ceturtā tur. Vai problēma bija sēklām, ka trijās, trijos gadījumos nenesās augļi? Nebija problēma ar sēklām, problēma bija ar sirdi. Un ceturtā zeme, ja, kas bija atsaucīga, ja, kas saprata Dievu vārdu, kas paņēma nopietni, dziļa raka, ja, ja tie, tas nesa augus 30, 60 un 100 kārtīgus. Ja? Tad mēs varam būt droši arī par Dievu vārdu. Mums nav attaisnojumi, ka, ka Dievs nav spēcīgs, ja kaut ko mainīt, vai ka Dievu vārds nav spēcīgs izmainīt kādu cilvēku mūsu vispirms. Ne? Bet kaut kur ir problēma, kaut kur ir problēma, ja? Cilvēka vai ir sirdi, kad nenesās augļi. Un vēl vien rakstiet šajā sakarā, es gribētu ilustīt kolosiešiem brīnišķīgi rakstiet Jūs jau katru rakstīju Bībelē brīnišķīgi esat ievērojuši to, ja? Tas ir, ja ne? Un, kad sirds nocietinās, tad Dieva vārds vairāk nerunā, tad tā kā pa sauso, ja? Un tad, tad arī gribās Bībeli nolikt malā un tā tālāk, ja? Bet to mums nevajag, vai ne? Un kolosiešiem brīnišķīgi arī par Dievu vārdu. Un kas šeit ir rakstīts? Es tādu vienu, nu, labi, izlasīsim no trešā. Mēs pastāvīgi savā lūkšanā pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties, ieklausieties, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums – Jo tas, ko dara? Jo tas visā pasaulē, ko dara? Nes augļus un pastāvīgi aug arī pie jums kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlstību. Ja? Vecajā derībā mēs izlasījām, ka Dieva vārds tāpatās kā lietas, viņš izdara savu darbu, viņš atgriezīsies atpakaļ ar augļiem. Un arī šeit, Kolosiešu vēstulē, mēs lasām, Pāvils ļoti skaidri saka, ka tā vēsts, ko viņš sludina, evaņģēlīja patiesības vārds, ko viņš dara? Viņš nes augļus visā pasaulī, pasaulē un pastāvīgi auga. Kādreiz gribās teikt, šī pilsēta ir pacieta, neuzņem Dievu vārdu vai vēl vai tā tālāk, bet šeit mēs lasām, kad, kad evaņģēlija vārds nes augļus visā pasaulē un pastāvīgi pieaug. Tātad ar Dievu vārdu nav nekādas problēmas. Un vēl viena rakstieti par sirdi, kā es jau iepriekš pieminēju, Mateja evaņģēlē, tur patās 13. nodaļā. Tātad, lai mēs būtu auglīgi, lai būtu augļi mūsu dzīvē, ir svarīgi, kas sēj, ir svarīgi arī, kas mūsos tiek sēts un kādā augsnē tas tiek sēts. Ja? Var jau viedilus stādīt arī uz ceļa, ja, ceļmalā. Ja pa grūti ir zemi atvest vai uzrakt, ja. Un šeit, ja es saku, tad klausieties līdzīgi par sējēju. Ja kas vārdu par valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēdz. Šis ir tas, kas sēdz ceļmalā. Bet kas uz akmenēja sēdz, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem, bet viņam nav sakne sevi, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojās. Bet kas sēdz ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zudīšanās un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Bet kas sēdz labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot, tas tad nes augļus. Cits simtkārtīgus, un cits sešdesmitkārtīgus, un cits 30 kārtīgs. Un atkal, paldies Dievam, ja, ka Dievs nepasvītros tikai 100 kārtīgi. Bet cits nesīs 30 kārtīgi, cits 60 un cits 100 kārtīgi. Ja. Kādreiz mēs gribam, lai visi dara to pašu, ko es, un nes augus tādas pašas kā es, bet katram ir savs. Bet skaidrs ir viens, ja, ja Dievs ir tas, kas strādā, ja mēs uzņemam Dievu vārdu savā sirdī, un tās sirds ir pareizā stāvoklī, tad būs tie augļi. Ja? Un kad Dievs ienāks tavā dzīvē, tavā dārzā, ja, tad kas ir tas, ko viņš meklēs? Viņš meklēs augus. Ja, ja viņš tur ir strādājis, viņš sagaida augus. Un mums nebūs aizbildinājumi teikt, zini, Dievs tur. Atcerieties, kā tur viens, eh, kur, kad Jēzus stāstīja to līdzību par tiem talantiem, ja, vienam iedeva tik, otram iedeva tik, trešam iedeva tik, un tas pēdējais, ja beigu beigās, ja, nometa, ja, tos savus talantus, ja, un ko viņš viņam teica, ja, tu gribi saņemt augus vai vai es, nu, kur tu neesi strādājis. Ja? Ja. Un tad atcerieties, kā, kāds bija tā cilvēka gala iznākums. Tieši tāpat tās arī Dievs šodien. Tas, ko viņš meklē manā dzīvē, viņš manā dzīvē meklē reālus augļus. Ja? Un tu zini, mēs neviens Dievu nevaram piemānīt. Ja? Mēs varam piemānīt cilvēku, mēs varam paši sevi piemānīt, bet Dievu mēs nevarēsim piemānīt. Nevienā vietā. Un man liekas, ka es neatceros, kur tā rakstīta bija, bet man liekas, ka bija ļoti skaidri rakstīts kaut kur jaunie derībā tādu vārdu, lai mēs paši pārbaudam savus augus, ja? lai mēs pārbaudam viņus. Ja? Vispārībā apskatamies, vai ir mums tie augļi mūsu dzīvē. Un es gribētu, ka mēs kopā paskatīties, kādus augus Dievs no mums sagaida. Kad mēs meklējam kaut ko, ir svarīgi arī saprast, ko mēs meklējam. Ja? Mēs, eh, man piekdien sanāca piedalīties uh, kā saka, tika uzaicināts kādā ģimenē, kur, kur, kur tiek svinēti šie paskā. Un eh, man bija tāda iespēja nosvinēt eh, pirmoreiz dzīvē tā, kā, tā kā ortodoksālajie jūdi to dara. Un eh, tas ir diezgan garš pasākums. Būtībā, ja to dara detalizēti un ar visām dejām un tā tālāk, tas iet līdz rītam. Bet nu, mums bija ātrā versija, un tas bija nu, vispārībā interesanti. Ja? Sākumā man bija savus pārdomus par to, bet beigu beigās tas rezultāts bija ļoti labs. Un pēc tam es vēlāk vēl secināju, es domāju, īstenībā interesanti. Mēs izgājām cauri no vāka līdz vākam, un tie bērni arī tur piedalās, ja, un tā tālāk. Un tur bija tāda spēle, ka viņiem vajadzēja atrast, viņiem vajadzēja atrast uh, tur kaut ko, un uh, tad viņi tur meklēja. Un viņi bieži vien bija ļoti tuvu tam, ko viņi meklēja. Pat skatījās tur virsū, ko viņi meklēja. Un pēc tam man likās tā doma, nē, man jāpaprasa manam puikam, vai tu zini, ko tu meklē vispārībā. Ja? Tāpēc, ka tu skaties uz to, ko tu meklē, un tu, un tu, un tu nevari to ieraudzīt. Ja? Es domāju, nē, kaut ko pa, un tad mēs vēlreiz parādījām to papīru, kurā bija iesaņota ja, tā maca, ja, kas simbolizē Kristu. Ja? Un, un bija paslēpta ļoti redzamā veidā, un, un tad bērni meklēja un skatījās pat virsū. Un, Un tā doma, ko es gribētu šeit pateikt, vienkārši eh, nekavējot laiku, ir tas, ka, nu, ja mēs meklējam kaut ko, ir svarīgi, ka mēs zinām, ko mēs meklējam. Ja? Jo savādāk mēs kaut ko meklējam un nezinām, <laughs> ko mēs meklējam. Mēs esam procesā, bet uh, nav mērķa, nezinām, uz ko, ko mēs gribam. Un es gribētu, ka mēs kopā paskatītos vismaz piecus augus, ko Dievs meklē pie mums. Ja? Jūs lasiet Bībeli, jūs varat atrast vairāk, jūs varat atzīmēt sev vairāk, bet es esmu izvilcis um, tādus piecus augļus, un es ticu, ka tos augļus Dievs meklē pie mums. Ja? Viņš vienkārši meklē. Ja tie ir, slava Dievam, ja? tad tu esi Dievu pagodinājis, un, un kā saka, tu esi svētīts, un ne tikai tu esi svētīts, bet arī tie, kas tevi klausās, tie, kas apkārt tev dzīvē, tie arī būs svētīti. Ja? Jo tur rakstīts sēkla sējējiem un maize ēdājiem. Ja? nu, ka tā sēkla nav tikai priekš mums, bet tā ir arī, lai tālāk dot, lai tur būtu augus, lai arī cilvēki baudītu no tā, ja, ko mēs saņemam vai piedzīvojam ar Dievu. Pirmais augus, ko Dievs meklē pie mums, ir eh, Mateja evaņģēlē 3.8. Mateja evaņģēlijas 3.8. Tu zini, es eh, pateicos Dievam, ka Dievs ir vienkāršs, ja? un tās visas lietas patiesībā ir vienkāršas. Mateja evaņģēlijas 3, 8. Eh, un ko Jēzus šeit saka, eh, saka cilvēkiem, kas, kas arī bija izgājuši, izgājuši uh, kristīties, ja? Jānis Kristītājs aicināja uz nožēlu kristību, un, protams, ka tā, tas nāk no Dieva. Un tur rakstīts 7. pantā, ka Jānis Kristītājs, viņš saka, bet redzēdams daudz farizēju un saduķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģa dzimums, kas jums mācīs beigt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties sacīt, mums ir Abrahams par tēvu, Jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahama bērnus, bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tad skarbi vārdi ja, šiem, šiem cilvēkiem, bet, bet uh, viņš redzēja, ja, Jānis Kristītājs redzēja vai izmanīja, ja, ka šie cilvēki, viņi tā kā nāk, bet, nu, bet viņu dzīvē nenotiek, nenotiek šī patiesā atgriešanās. Varbūt tās tajā atmodas vilnī, kad visi tur nāca, šie cilvēki atkal, atkal gribēja kaut kur būt priekšgalā, atkal būt ievēroti, svarīgi cilvēki un tā tālāk, bet, bet, eh, bet šie cilvēki tā arī, man liekas, līdz galam nesaprata, ko nozīmē patiesi atgriezties. Jā. Un tas, ko Dievs, tas, kā es to redzu, jā, tas, ko Dievs meklē pie mums, viens no tiem augļiem ir pienācīgi atgriešanās augļi ka mēs tiešām atgriežamies. Tas nav vienkārši es pieņemu jēzi. Man patīk, kā viens biskups teica, par ko tu viņu pieņem? Par sētnieku viņu pieņem. Par ko tu viņu pieņem? Par ko tu jēzi esi pieņēmis savā dzīvē? Kas viņam ir jādara tavā dzīvē? Tu esi kungs un viņš ir kalps. Ko tu esi pieņēmis savā dzīvē? Ja? Man liekas, ka precīzāk būtu, viņš mūs ir pieņēmis. Ja? Viņš mūs pieņēma savā žēlstībā. Viņš mums ir devis tādu iespēju pagāniem atgriezties ja, un būt piepotātiem pie eļas koka pārdabiski. Ja. Lai gan mēs to neesam pelnījuši. Ja. Un mēs pagāni esam tālu no, dieva, no īstā dieva, pilna ar svešiem dievam tā tālāk. Dievs deva mums iespēju būt pieņemtiem. Atgriezties pie viņa, ja, būt piepotātiem pārdabiskā, to Pāvils saka Romiešu vēstulē, ja, uh, Un tāpēc Pāvils saka, lai mēs neiedomājamies lekties, jo ja jau dabīgos zarus viņš nesaudzēja, tad cik daudz vairāk mēs, kas esam ja, piepotāti. Un tas, ko Dievs meklē, viņš meklē šos patiesos atgriešanās augus. Un ko tas nozīmē patiesi atgriezties? Tas patiesībā nozīmē prāta maiņa, ja? prāta maiņa, saprašana par lietām. Ja? Tas nav vienkārši man ir žēl, kad es noslapkoju, man ir žēl, ka es tā dzīvoju, Tas nozīmē to, es tiešām, Dievs, man ir žēl un es nožēloju un es atgriežos un palīdz man atgriezties, ka es vairāk tā nedzīvoju, kā es dzīvoju līdz šim. Es zagu, es vairāk negribu zagt, ja? es situ, es vairāk negribu sist. Ja? Tur rakstīts ir Efeziešu vēstulē, kas zadzis, lai vairāk nezog. Ja? Es situ savu sievu, es viņu vairāk nesitu, ja? tāpēc, ka Kristus ienāca manā dzīvē un tā tālāk. Un, nu, kad Dievs sagaida šos patiesos atgriešanās augus, mēs kāds viens varam pārbaudīt sev, vai mūsu dzīvē ir šie atgriešanās augi. Tu varbūt tās teiks, jā, bet es jau desmit gadus esmu ticīgais, bet joprojām Dievs meklē šo atgriešanās augli. Vai viņš ir paties, vai viņš ir īsts, jo mums ir ikdiena, mums ir saskarsme attiecībās. Mēs kādreiz sadusmojamies, mēs kādreiz izdarām kaut ko nepareizi. Un tur arī Pat ja mēs 20 gadi ticam, arī Dievs meklē patiesu atgriešanās savu, ka mēs nevis vienkārši mani žēl, bet es tiešām esmu sāpinājis, aizēju un es izlīkstu un es paprasu piedošanu un es cenšos neatkārtot vairāk to. Ja? Tā ir prāta maiņa, ja? kas sākās ar to, ka mēs saprotam, ka esam izdarījuši kaut ko nepareizi un par to esam pelnījuši sodu, bet Kristus to ir paņēmis uz sevi. Un tad Dievs dāvā mums to žēlstību. Ja? Bet Dievs meklē šo atgriešanās augstu. Nepietiek ar to, ka es saku, jēs ir mans kungs un turpin dzīvot grēkā. Es eju baznīcā, ar to vien nepietiek. Un Dievs nemeklē, nemeklēs ja, kādā draudzē, tu kā <laughs> viņš meklēs atgriešanās augļā. Ja. Tas ir viens no augļiem, ko Dievs meklē mūsu dzīvē. Un apustu darbos arī mēs to lasām. Kad Pēters sludināja evaņģēlī, tad tur sāpīgi ķēra viņa sirds un ko viņa teica, ko mums darīt un ko Pēters teica. Pēters teica, atgriezieties no saviem grēkiem, liecieties kristīties un saņemiet svētā gara dāvanu, ko Dievs ir apsolījis visiem. Ja? Atgriezieties no grēkiem. Ko man darīt ar to? Atgriezieties. Mainat savu dzīves veidu. Ja? Mainat savu dzīves veidu. Un būtībā te runa ir par šo izmainīto dzīvi. Ja? Un ar to mēs pagodinam Dievu, vai ne? Atgriešanās augļi. Vēl viens no augļiem, ko Dievs meklē mūsu dzīvēm, Tas ir Galatiešiem 5.22. Galatiešiem 5.22. Redz, kā mēs šodien pašķirstam bībelīti vairāk. Bet Galatiešiem 5.22. Un tur apustulis Pāvils runā par šiem te gara augļiem. Bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēmprātība, atturība – Pret tādām lietām nav bauslības. Gara augus. Ko Dievs meklē? Tie ir gara augļi, tas ir, tas ir mūsu raksturs. Ja? Tā ir mūsu jau izmainītā dzīve. Jau, ja? Vai tur ir kāds rezultāts? Viens tas, ka Dievs meklē patiesu atgriešanās. Tur, kur ir patiesa atgriešanās, tur arī var sākties. Ja? Tur arī sākās tās izmaiņas. Ja? Un tas, ko Dievs meklēs pie mums, viņš meklēs arī šos gara augus pie mums. Ja? Mīlestību, prieku, ja? mieres, pacietību. Un tās tās lietas, ko nevar nopirkt. Ja? Tās tās lietas, kas nāk no Dieva. Un paldies Dievam par to. Vai mūsu dzīvē ir šie gara augi? Ja? Kā ir mūsu atgriešanos, vai mēs patiesi atgriežamies, patiesi nožēlojam? Un kā ir ar mūsu raksturi, ja es tā paskatos, ir manā dzīvē tās lietas? Nav. Ja ir slava Dievam, ja, ja, ja nav, Tad varbūt kaut kas ir jāmaina, jāgriežas pie dārznieka, lūdzu, apmēslo kaut ko dari manim, bet šie augļi jau nav kaut kādu ilgāku laiku. Palīdz man Dievs. Ja. Es negribu būt tas koks, ja, pie, pie kuras saknēm cirvis ir nolikts, ja, un kad jau briest, jau, kas saka, tulīt jau nocirst. Ebreju vēstulē 13. nodaļā, 15. pantā mēs lasām par vēl kādu augli – 13. nodaļa, 15. pants. Un 13. nodaļā, 15. pantā tur ir nesīsim tad caur viņu slavas upuri Dievam vienmēr. Tas ir ko? Lūpu augli, kas viņa vārdu slavē. Atcerieties, Jēzus dziedināja desmit spitālīgos, tur aizgāja, viņi visi projām tika pa ceļam dziedināti. Un tikai viens atgriezās apakaļ, lai pateiktos un pielūgt viņu. Ja? Tikai viens atgriezās apakaļ, lai pateiktos un pielūgt viņu. Ja? Par to, ko Dievs labi viņam ir izdarījis. Ja? Un tas, ko Dievs meklē pie cilvēkiem, arī ir šīs auglis, ja? ka mēs viņu slavējam, ka mēs viņam pateicamies par to, ka mēs dzīvojam, par to, ka viņš uztur mūs. Ja? Tas ir lūpa augurs, ja, ka mēs tiešām mēs neklusējam, ja, mēs neslavējam viņu sirdī, mēs slavējam viņu, ja, mēs atveram muti, mēs pagodinām viņu, mēs dziedam dziesmas, ja, mēs sakam lūkšanas, ja, psalme pilni ar to ir. Ja. Viņš meklē to pie mums. Vai mēs pateiksimies, vai mēs būsim pateicīgi. Un atcerieties, ka psalmos rakstīts, ka tie, kas ir pateicīgi, vai tie, kas viņa vārdu slavē, tiem viņš ko rādīs tiem viņš rādīs to pestīšanas ceļu, ja? kas viņa vārdu slavē, kas viņu pielūdz, kas viņu godina. Ja? Un no tiem desmit tikai viens atgriezās un pateicās, vai manā dzīvē ir arī šis auglis, ja? vai es viņu slavēju, vai es viņam pateicos par visām lietām. Vai tomēr es visu uztveru paši pa sevi, saprotam, viss ir manos spēkos, nu kur tad Dievs, es to pats visu izdarīju. Dievs meklē arī šo augli pie mums, jā. Ja? Ir daudz cilvēku, kas nespēja būt pateicīgi. Viņi tik, nu, vai ne, kurni un vaidi un visi slikti un nekas nav labi, ja? Tas arī ir auglis, ja? Slikts auglis, ja? Rūgts auglis, ja? Ar tādu cilvēku ilgāk pastāv, padzīvo kopā un liekas, ka negribas vairāk būt kopā ar tādu, ja? Lūpa augļi arī ļoti svarīgi ir, ja? ko mēs slavējam, par ko mēs runājam, par Dievu mēs runājam, mēs viņu slavējam, vai kādu grēku, vai ko, ja? Tā kā tas ir ļoti svarīgi, arī par to ir rakstīts Dievu vārdā diezgan daudz par mēli un tā tālāk. Kolosiešu pirmajā nodaļā, desmitajā pantā, es tur vēl redzu kādu augli, ko Dievs meklē pie mums. Pirmā nodaļā un desmitajā pantā tur rakstīts, tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama. Un jūs nesīsiet augļus, ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsiet Dieva atziņā. Labie darbi, ja? Atcerieties, ko Jēzus stāstīja ja? par labiem darbiem. Šeit jūs esat kas? Zemes sāls. Ja, ja sāls nav derīga, tā ir izmetama ārā un ļaudīm saminam, viņi nedara nekam. Un tālāk viņš saka, jūs esat pasaules gaismē. Un par ko viņš runā? Viņš runā tur par mūsu labiem darbiem. Ja. Ja manā dzīvē jau kaut kādu ilgāku laiku nav labie darbi, man nav vēlēšanās kādam darīt labu, nu, tā primitīvi runājot, ja nav man vēlēšanās pieteikties, es šodien izmazgāšu grīdu, es tev šodien palīdzēšu, es jums, kā es varu palīdzēt, ja? kā es varu līdzēt, ja? es varu kaut ko izdarīt, ja? vai, vai redzami, vai neredzami, ja? kaut kāda vēlēšanās, varbūt nevienam pat neredzot, arī aiziet kaimiņam palīdzēt, kaut ko, nezinu, nu, kaut, kaut ko labi izdarīt, ja nekas tam līdzīgs nav. Ja mēs esam tik ļoti vērsti uz sevīm, tad kaut kas nav ar to, ar to zaru kārtībā, ja? Jo kādu laiku mēs esam patērētāji, bet ne visu dzīvi, ja? Piekritīsiet, ja? Kādu laiku mēs ņemsim, kādu laiku mēs būsim patērētāji, bet tad kaut kādā brīdī Dievs arī sagaidīs no mums augus, ja? Un viens no tiem augļiem, ko Dievs arī meklē pie mums, ka mēs darām labus darbus. Ja? Ka es daru labus darbus, mēs kopā darām labus darbus, draudze dara labus darbus. Ja? Gan atsevišķi, gan kopā dara labus darbus. Vienkārši tāda sirds palīdzēt tur, kur vajadzības spiež. Ja? Tā es lasu apustu darbos, ka tāda bija pirmā draudze, ja, kura, kur pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizslaušanā, lūkšanās. Ja, Dievs ikdienas viņiem pievienoja. Draudze bija kā viena sirds, ja viņi neko nesauc par savu, viņi atnes, nolika pie apastuļa kājām, viņi izdalīja, kā kuram vajadzēja. Ja? Par tādu draudzi mēs lasām apastuļu darbos. Ja? Mums ir uz ko tiekties, ja? mums ir kur pieaugt. Ja? Dievs palīdz man, lai mana dzīve nav bez augiem. Ja? Es gribu būt cilvēks, kas patiesi atgriežas, ja es kaut ko esmu izdarījis, ka es patiesi atgriežos. Ka esmu cilvēks, ja, kas mainās, ja, kas nestāv uz vietas, kas nu, nes tos augus ja, savā raksturā. Ja. Jo raksturs ir ļoti svarīgs. Ja? ja Dievs meklē, tad arī cilvēks to meklē. Atcerieties, Pāvils, kad viņš runā par vadītājiem, tad uz ko viņš norāda? Ko meklēt pie cilvēka, ja viņam uzticēt kaut ko? Es teiktu tā, tie ir augļi. Ja, tās nav vienkārši dāvans, ko Dievs piešķir, bet tas ir vairāk kaut kas saistīts ar pašu cilvēku, ar viņa raksturu, ja, kas ir ļoti svarīgs. Ja. Vai viņam ir tās īpašības tam vadītājiem, vai viņš priecāsies, vai viņš būs pacietīgs, vai viņš būs izturīgs. Ja vai viņš būs paškontrolīgs un tā tālāk. Ja tas ir rakstura īpašības. Ja? Tā kā to nevar tā vienkārši nolikt malā. Un visbeidzot pēdējais ir eh, Efeziešu vēstulē 5. nodaļā no 8 līdz 11. Efeziešiem 5. nodaļa. Piektā nodaļa no 8 līdz 11. Un tur rakstīts, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esmu gaismu savā kungā, dzīvojiet kā gaismas bērni. Gaismas auglis viscauri ir labprātība, taisnība, patiesība. Un pārbaudiet, kas tam kungam patīkams. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Vēl viens no augļiem, kas, manuprāt, ļoti būtisks ir, es teiktu tā, tas ir patiesums, godīgums, jā. Ka mēs tajam staigājam gaismā, nevis tumsā, jā. Un es redzu tādu uh, likuma sakarību šeit. Ja mēs nesam patiesas atgriešanās augus, tad būs arī gara augļi, <laughs> ja. Ja būs gara augļi, ja, tad būs arī lūpa auglis, ja būs tā vēlēšanās, gribēšanas slavēt viņu par to, ko viņš dara manā dzīvē, un ka mana dzīve mainās un tā tālāk, tā tālāk. Un, protams, ka tas ies kopā ar ko? Ar labiem darbiem. Ja? Tas ies kopā ar labiem darbiem. Ja? Izmainīts cilvēks, ja? kas pazīst Dievu, viņš gribēs darīt labos darbus. Un beigu beigās tas būs cilvēks, kurš gribēs staigāt gaismā. Viņš negrib staigāt tumsā, ja? viņš grib staigāt gaismā. Ja? Viņš grib visas lietas celt gaismā. Jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esam gaisma savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Ja? Un ja mēs dzīvojam gaismā, Bībelē rakstīts, ja mēs dzīvojam gaismā, ja, tad ienaidnieks neko nevar izdarīt. Visi celts gaismā, viņam nav vara, viņam vairāk nav spēka. Kamēr mēs lietas slēpjam, kamēr mēs viņus turam tumsā un neceļam gaismā, ienaidniekam ir vara. Ja? Ir atvērtas durvis ienaidniekam, kas saka mūs blietēt. Bet ja mēs nākam tā kunga priekšā, un nevienmēr tā kunga priekšā, kādreiz arī gan kunga priekšā, gan arī brāļu māsas priekšā. Es esmu to piedzīvojis, nezinu kā jūs. Bet uh, ir rakstīts, izsūdzēt citam savus grēkus. Man ir bijis tā, ka tu sūdz grēkus Dievam, un kaut kā liekas nekrīt tā nasta nostā. Bet tad tu tā kā Dievam un atrod kādu brāli un pastāst viņam par savu kaut kādu vājību, liekas, ka tā nasta nokrīt. Liekas brīnumi, ja? bet, bet Dievs arī caur to māca kaut kā mums uzticēties viens otram. Ja? Ja, parādīt arī to, ka neesam no planētas kaut kur nokrituši, ja, ka mēs esam visu spēcīgi, visu varani, bet ka mēs viens otram parādam arī tādā veidā, ka mēs esam cilvēki, mēs mēdzam krist, ja. mēs klūpam. Ja. Mums vajadzīgs ir viens otra atbalsts, palīdzība. Ja. Un man liekas, ka tā ir liela svētība, ja mēs spējam celt lietas gaismā. Un Un arī šo augli es redzu svētajos rakstajos, un tas ir tas, ko Dievs pie mums meklē. Un tā atbildot uz to jautājumu, ko Dievs pie mums meklē, ko mums īsti meklēt vai pārmeklēt savā sirdī, tad mēs redzam tās, kaut vai tās piecas lietas. Ja? Vai es patiesi esmu atgriezies, vai es patiesi atgriežos. Ja? Un kā ir ar manu raksturu? Ja? Kā ar tām īpašībām? Kā es dzīvoju ar, ar sievu, ar bērniem? Ja? kāda es esmu liecība apkārtējiem cilvēkiem, un kā ir ar manu lūpu augli, vai es viņu slavēju, vai es esmu kritisks, vai es esmu pateicīgs cilvēks, ja? vai es ar savu muti pagodinu Dievu, vai ko es pagodinu. Ja? Un kā ir ar labiem darbiem, kad es pēdējo reizi esmu kādam kaut ko labi izdarījis. Ja? Pārbaudiet, pārmeklējiet savus sirdis, lai netopat pazināt. Es ticu, ka ir svarīgi, ka mēs zinām, ko meklēt, ko, ko prasīt Dievam. Ja? Kas ir jāmeklē pie manis? Ja? Un ja mēs zinām to, ka Dievs meklē mūsu dzīvē nevis vārdus, bet augļus, tad mēs tādā veidā arī varam pārmeklēt sev praktiski, izjot no reālās dzīves. Ja? <laughs> Kā tāds varbūt piemērs, ja es vienmēr viņu atceros, ja? Protams, ka ir jau, jau, jau uzlabojumi, bet, bet vienalga man ir daudz vēl jāpiestrādā. Bet es atceros, ka vienreiz sievai teicu, ja, es mīlu tevi. Ja. Cik daudz no jums esat teikuši Dievam, es mīlu Dievs tevi ļoti. Cik daudz no jums esat teikuši, Dievs, es tevi mīlu? Ja? Visi esat teikuši, ne? Es domāju, ka mēs visi esam teikuši, Dievs tevi mīlu. Un sieva man vienreiz atbildēja, ko tu ar to domā? Ja? <laughs> es domāju, ka Dievs varbūt tās arī viņš klausās visus tos eh, teoloģiskos pareizos, ja? eskatoloģiskos un visādus kristoloģiskos un vēl visādus ja, tur vārdus. Ja? Vispār brīnās. Un, un domā, kur man bērni tā samācījušies ir, bet uh, uh, ko tu ar to domā? <laughs> Ja? Ko tu ar to domā? Tu mani mīli, ja? Un, kad es lasīju to vienu raksturu, kur rakstīts, ja jūs man saucat kungs, kungs un tā tālāk, bet jūs nedariet to, ko es. Ja, ko tu ar to domā, kad tu saki, man ir žēl vai ja, ko tu ar to domā? Man šīs lietas pēdējā laikā liek eh, tiešām domāt par to. Un Un es tā noslēdzot, man gribētos arī pasvītrot teiksim, tās lietas, kas varētu palīdzēt mums nešos augus. Ja? Un es gribētu pasvītrot šeit trīs lietas. Pirmam kārtā, man liekas, ka ļoti svarīgi ir pirmā lieta saprast, ka, ka mēs auglīgi varam būt tad, ja mēs atrodamies arī pareizajā vietā. Jūs piekrītiet tā? Jāņa evaņģēlijā 15. nodaļā tur iet stāsts par vīna koku un dārznieku tā tālāk. Un, un Jēzus tur ļoti skaidri saka, tie zari, kas paliek pie manis. Ja, ja jūs paliekat man, ja jūs paliekat manos vārdos, ja, jūs paliekat manī un jūs nesīsiet augu un jūs varēsiet lūk, ko gribat un tas jums notiks. Ir tādi vārdi, ja? Ja, ja jūs paliksiet manos vārdos, ja jūs paliksiet manī, Un priekš mums, ticīgiem cilvēkiem, tā dabīgā vide, lai mēs nestu augus, ja? Nu, es runāšu, ka dārznieki bišķiņi kaut ko tur miksēšu, ja? lai mēs varētu nest augus, mums vajadzīga dabīgā vide. Un mums, kā ticīgiem cilvēkiem, dabīgā vide nav boilings vai internets vai vēl. Tur mēs nenesīsim labus augus. Ja? Mūsu dabīgā vide ir atrasties Jēzu Kristu. Mūsu dabīgā vide nav atrasties pasaulē, bet Jēzu Kristu. Tā es to saprotu no Jāņa evaņģēlī, ka tā ir mana dabīgā vide. Ja. Piemēram, priekš puķis. Ja. Tā dabīgā vide atrasties viņai ir ārā. Tur, kur ir apstākļi, zeme, ja, kur kukaiņa ložņa apkārt, nu viss kaut kas notiek, dzīve. Ja. Bet kādam iepatīkās to puķīti ienest iekšā? Nu skaisti jau, viņš nokniep, viņu ienes iekšā, un kādu laiku tā puķīta ir. Ja. Bet tā nav viņas dabīgā vide. Viņa dod kaut kādu, varbūt, mums cilvēkiem skaistumu un tā tālāk, bet Bet tā nav viņas dabīgā vide. Tai brīdī, kad viņam kāds nokniep, viņa viss viņa pārstāja. Tur dzīvība vairāk neplūst iekšā. Tur nekas vairāk nenotiek. Tur vienkārši ir laika jautājums, kad viņa novītīs. Ja? Un ar daudziem ticīgiem cilvēkiem ir ļoti līdzīgi. Ja? Viņi pēc izskata vēl izskatās pēc kristiešiem. Bet kaut kur iekšā, kaut kur, kaut kur saknēs, ja? jau kaut kas ir noticis. Ja? Cilvēks ir pārcēlies uz citu vidu, uz pasauli vēl. Uh, Un tas ir tikai laika jautājums, ka viss tur novītīs. Ja? Kādam tas ir ātrāk, kādam tas ir vēlāk, bet tā notiek. Un tāpēc, lai mēs varētu tiešām nest augus, ir svarīgi, ka mēs paliekam, paliekam Jēzu Kristu, ka mēs pavadam laiku ar viņu. Jā, ka mēs atrodam laiku dienā, kad mēs veltiem laiku viņam, ka mēs esam ar viņu kopā. Jūs varat izlasīt arī to pirmajā psalmā no 1 līdz 3, un tur ir rakstīts ja, par taisno, ja, ja, kas stādīts pie, pie ūdens upēm tā tālāk. Ja. Tas arī runā par to vietu, ja, par to palikšanu. Tā kā tas ir pirmais nosacījums, ja, būt Kristu Jēzu. Otrs ir vārdā. Vārdā. Tas ir tas no tā psalma arī pirmā, no 1 līdz 3 arī tur patās mēs to atrodam, kur rakstīts, kas pārdomā Dievu vārdu, cik bieži? Ilg, ilgstoši, ja? Dienām naktīm, man liekas, tur bija rakstīts, ja? Kas pārdomā Dievu vārdu. Jā, tas būs līdzīgs, ja, kas stādīs pie ūdens upēm, kas nes augus. Ja. Tātad Dieva vārds. Un tās tās tās tās lietas, kas eh, palīdz mums. Un visbeidzot, trešā lieta ir svētais gars. Jā. Jā, svētais gars, jā. Jāņa 16. nodaļā no 13 līdz 15 mēs lasām, kad nāks svētais gars, viņš pārliecinās, viņš darīs to un to, un viņš vadīs mūs visā patiesībā. Tā ir kā tāda dzīvības sula, kā spēks, kas palīdz mums, kas palīdz mums augt, jā. Viena no lietām, ko Dievs meklē pie mums, ir ir augļi. Ja? Vai manā dzīvē ir šie augļi? Ja? Kāds es esmu tas zars? Ja? Kāds es esmu zars? Ja? Nedomā tik daudz būtās par kaimiņu Jāni vai Peķu, kas dzīvo tur aiz kaimiņu sēts vai vēl kādu, vai par kādu, kas tur kalpotāja, kurš ir kritis, ja? gan Dievs tiks ar viņu galā. Bet kā ir ar tevi? Kā ir ar mani? Ja? Kā ir ar manu dzīvi? Ja? Kā ir ar maniem augļiem? Ja? Kad es pēdējo reizi esmu nesis viņam augus un tā tālāk, ja? to Dievs meklē pie mums. Un tas stāsts arī nobeidzās ar to, kad, eh, kad eh, viņš tur trīs gadus viņš tur ir, viņš eh, ņem visus tos resursus, ja? bet viņš tā arī nenes augus. Ja? Un tad saimnieks nolem viņu nocirst. Ja? Tad viņš nolem viņu nocirst, un tad tur ir kāds, kas iestājās un saka, nu atstāja to uz vēl vienu gadu. Ja? atstāja to uz vēl vienu gadu. Un es ticu, ka, ka šis stāsts ir arī par to, ka Dievs ir otrās iespējas Dievs. Ja? Un kā es jau iesāku šo dievkalpojumu ar to, ka ja mūsu dzīvē tornis vēl nav uzkrits vai vēl kaut kas nav noticis, tas nevienmēr varbūt nozīmē to, ka ar mums viss ir kārtībā. Tas varētu nozīmēt arī to, ka Dievs dod vēl žēlstības laiku savu dzīvi sakārtot. Ja es vēl neesmu šodien miris, ja es neesmu vēl šodien slims vai vājš, tad tas varētu nozīmēt to, ka Dievs dod man žēlstības laiku atgriezties, jā. Ka Dievs dod man šo žēlstības laiku, jā. Un ko es daru šo žēlstības laiku? Vai es viņu izmantoju, vai es viņu neizmantoju? Jo Dievs runās uz mums, jā. Un kas zina, varbūt Dievs tieši šodien runā uz tevīm. Varbūt tas tu esi tas zars, kas, vai tas koks, kas trīs gadus jau ir nāc šeit, un nāc, un nāc, un nāc, un ņem visu, kas šeit ir, bet kā nenes augus, tā nenes augus. Ja? Es ticu it kā Dievam, es eju uz baznīcu, bet, bet tā arī nav notikusi tāda īsta atgriešanās tavā dzīvē. Tev dzīve īsti nemainās, ja? Ja tu aiziet pie kāda kaimiņa, paprasīt, man dzīve ir izmainījusies par šiem gadiem, kaimiņi teikt, nē, kāds bija, tāds bija, ja? Nelūpa augļi, visu laiku kritika par to, par valsti, par draudz, vēl kaut ko. Ja, tur. Nelabie darbi, ja tas tā ir, tad, manuprāt, vajadzētu ņemt vērā to un kaut ko darīt ar to. Tu neesi paredzēts nenest augus, ja? tu esi paredzēts nest daudz augus. Ja? Un Jāņa evaņģēlē tur 15. nodaļā rakstīts, kad Jēzus saka tāds vārds, ar to mans tēvs ir godā celts, ka mēs nesam augus. Es kādreiz tā domāju, mēs šeit esam šeit un ir forši, kad eh, ir cilvēki, kas vada šeit pielūgsmē un slavēšanā, ka mēs varam pateikties un slavēt viņu. Bet tā ir tikai puse no, tā ir tikai daļa no kaut kā. Bet aiz visas tā ir jābūt arī taustāmam auglim, ja? kaut kam. Ja? Kāpēc es dziedu viņam? Ja? Mēs dziedam šeit nevis tāpēc, ka jādzied ir, bet mēs pateicamies, Ja varbūt koncertā ir jādzied, tāpēc, ka jādzied, bet es domāju, mums kā ticīgiem cilvēkiem mēs dziedam, tāpēc, ka mums ir piedzīvojums. Tāpēc, ka mums ir sastapšanās ar Kristu, tāpēc, ka Dievs kaut ko dara mūsu dzīvē. Mēs gribam slavēt viņu vārdu. Un viena no lietām, ko es esmu personīgi ievērojis, esot dažādās draudzēs, redzēt, tāda privilēģija ir, ja? esot dažādās draudzēs, dažādās vietās, dažādās situācijās, ja, apstākļos, kur cilvēki sanāk kopā un pielūdz Dievu. Viena no lietām, viena no ko es esmu tā pamanījis, ka cilvēki, kur tā Dieva gara klātbūtne ir, tur, man liekas, cilvēki ļoti tā par Jēzu, ja? Jēzus, Jēzu, Jēzu, ja? Nu, to es tā esmu kaut kā pamanījis diezgan daudzās vietās, ja? Tas man vienkārši parāda to, ka, jā, tur kaut kas ir, jā. Tur ir kaut kas vairāk tikai par dziesmu, jā. Tāpēc, atgriežoties apakā pie korintiešu vēstules un arī pie svētā vakarēdiena, mēs tagad baudīsim svēto vakarēdienu. Un Pāvils saka, pārmeklējiet, pārbaudiet. Un es gribētu, ka mēs vienkārši veltījām kādu laiku, ka mēs veltījām kādu laiku un ka esam vienkārši pārmeklējam savu sirdis. Pārmeklē savu sirdi šodien, ja? Jo Dievs šodien runā, ja? Šodien ir labvēlīgais laiks, ja? Šodien ir pestīšanas diena, ja? Un paldies Dievam, ka Dievs eh, nerūc kā, kā pērkons ja? un nebliež kā zibens. Ja? Bet bieži vien viņš runā uz tēm ļoti mierīgi un klusi un mierīga balss skan tavā sirdī. Un Dievs saka, atgriezies atpakaļ pie manis. Ja? Es zinu tavus darbus, es zinu to un to, es zinu, kā tu to, bet atgriezies atpakaļ pie manis. Ja? Atgriezies atpakaļ pirmajā mīlestībā un dari pirmos darbus. Ja? Un Dievs varbūt tās grib pateikt, tu, tu pārāk daudz rūpējies par to, par to, par to, bet ir pienācis laiks arī parūpēties arī pašam par sevi. Ja? Tev jāpaskatās arī pašam uz savu dzīvi, arī uz saviem augļiem. Ja? Es zinu, par ko es runāju. Ja? Esmu bijis Esmu bijis savā dzīvē vairākos tādos skrējienos un tā tālāk, tā tālāk, līdz kaut kādam brīdim, kad Dievs pats vienkārši tev apstādina un parāda dēls neskrien. Nav tam augļa, ja? nav tam augļa. Ja? Un tad tu apstājies, un tas viss pasākums ir ļoti sāpīgs. Ja? Un tu apstājies un skaties atpakaļ un izvērtē un saprot, Dievam ir taisnība. Ja? Dievam ir taisnība. Dārgais debes Tēvs, Jēzus vārdā, atriek to miesu. Tu atdevi savu dzīvi par mums, tu samaksāji visdārgāko cenu, lai mēs tiktu glābti. Un paldies Tev, kungs, ka Tu neesi mainījies, Tu esi tas pats glābējs vakar, šodien un mūžīgi. Tu esi mums glābējs. Un paldies Tev, kungs, ka Tu esi izdarījis kaut ko brīnišķīgu, Dievs, mūsu atšķirība no Dieva un atšķirība vienam no otra, Dievs, tu esi sevī panācis to, ka mēs varam būt vienoti ar Tevīm un vienoti savā starpā, kā viena miesa, kā viena maize, kā viens vesels Dievs. Paldies Tev, ka Tu esi izveidojis šo ģimeni. Paldies Tev, kungs Jēzus, paldies Tev. Dievs, mēs redzam Tavā vārdā, Dievs, šos norādījumus pārmeklēt savu sirdi, pārbaudīt. Kungs, mēs gribam šajā brīdī veltīt kādu laiku un un ļauj Tev, Dievs, runāt uz mūsu sirdīm, kungs. Es lūdzu, dārgais svētais gars, ka Tu esi šajā vietā un ka Tu pats runā uz mūsu sirdīm. Dievs parāda, kur mēs šodien esam, parāda, kāds zars, kāds koks mēs esam. Un mēs aicinām Tev brīnišķīgais svētais gars šajā vietā. Nāc tu, kungs, nāc tu runā. Dievs, tu rādi lietas. Nāc, kungs, svētais gars, halleluja. Nāc, kungs, jēzus, nāc, kungs, jēzus, nāc, kungs, jēzus. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Pārmeklē mūsu sirds, kungs. Palīdz mums, kungs. Dievs, Tavs vārds ir kā abās pusēs griezīgs zobens, kungs. Tas dziļi spiežās sirdī un ir mūsu sirds un prāta tiesnes. Kungs lūdz, lai šajā brīdī šis vārds, kas tika sēts mūsu sirdīs, šajā vietā, Dievs, es lūdzu, lai šis vārds ir, kungs, sirds un prāta tiesnes. Kungs, ka Tu esi tas, kas iztiesā šajā brīdī. Kungs, parād Tu, Dievs. Vai mēs esam tas zars, vai mēs esam tas koks, kas nes augus, vai nē, Dievs vai esam sev pievīluši, kungs. Halleluja! Paldies Tev, ka Tu esi labs Dievs. Tu esi labs dārznieks. Paldies Tev, kungs, ka Tev ir rūpes par mums. Tev ir rūpes par to, lai mēs atsauktos Tavam darbam. Un Dievs, Tu esi nomodā par savu vārdu, lai tas nestu augs mūsos, lai tas lai tas glābtu mūs, lai tas dziedinātu mūs, lai tas atbrīvot mūs, lai tas mainītu mūsu dzīves, mūsu raksturu, lai, lai mūsu dzīves kļūtu par liecību apkārtējiem, ka Tu esi mūsu Dievs, ka Tu esi tās izmainījis, ka mums ir ne tikai vārdi, par ko liecināt, bet ka mēs ar savu dzīvi varam liecināt un apliecināt, ka Tu esi labais dārznieks, ka Tu izmainīji to. Nāc, kungs, svētais gars pārmeklē, pārmeklē mūsu dzīves. Halleluja, halleluja, halleluja. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, kungs, ka Tu, tu esi cienīgs pieņemt visu slavu, godu un teikšanu, kungs. Paldies Tev, Jēzus, ka mēs varam nākt pie Tevis kā pie labā dārznieka, kungs, kas visu zini par mums, kungs. Kungs Paldies Tev, kungs, par Tavu vārdu. Paldies Tev, ka Tu parādi savā vārdā, Dievs, ko Tu meklē un ka Tu parādi mums, arī mums, ko mums vajadzētu meklēt, par ko vajadzētu pašiem pārliecināties, vai tas ir vai nav. Un to arī Jēzus teica, ka mūsu pazīst pēc mīlestības, pēc šiem augļiem. Un uh, Dievs piedod, lūdzu, Dievs, piedod, kungs Jēzus, ja kaut kur, esam bijuši pavirši vai neesam bijuši nomodā, kungs, vai neesam rūpējušies, kungs, pietiekoši, lai mēs būtu auglīgi, Dievs. Kungs, piedod. Un paldies Tev, Tēvs, ka, ka Tu šajā stāstā arī parādi, ka Tu esi otrās iespējas Dievs. Ka Tu uzreiz necērt nos, bet, bet Dievs, Tu dod vēl vienu gadu, Tu dod vēl vienu iespēju, kungs. Kungs atgriezties. Tu dod vēl vienu iespēju spiesties pie Tevis klāt, kungs. Un tu dod vēl vienu iespēju sēt, tu dod vēl vienu iespēju strādāt, tu dod vēl vienu iespēju, kungs. Tēvs, Jēzus vārdā, kungs, piedod Dievu katru grēku, aplāj, kungs, savās dārgajās asinīs, katru izsūdzētu lietu, katru izsūdzētu grēku, kungs, Jēzus vārdā. Un, kungs, es lūdzu, Dievs, ka tu dod vēl vienu iespēju, un vēl vienu iespēju, un vēl vienu iespēju, kungs. Jēzus vārdā, tu esi brīnišķīgs Dievs. Paldies Tev, Jēzus. Paldies par Tavām svētajām asinīm, Dievs, kurus Tu esi lējis, ka Tu šķīstīji un mazgā un maini mūs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, Jēzus. Man Tavs sirds nav dziedāt vienu dziesmiņu. Viņa ļoti vienkārši ir mani izmaini. Mani izmaini, lai es spētu paveikt to, dēļ kā Tu mani piesauc. Mani izmaini. Halleluja. Un tā dziesmiņa, tā melodija apmēram tāda ir. Man Mani izmaini, mani izmaini, lai es spētu paveikt to, dēļ, kā tu mani piesaucīji. Mani zmaini, lai es spētu paveikt to, dēļ, kā tu mani piesauci. Mani zmaini, mani izmainī, mani izmainī, lai es spētu paveikt to, dēļ, kā tu mani piesauci. Mani smainī lai es spētu paveikt to, dēļ kā tu mani piesauci, mani zmaini, mani zmaini, Jēzu mani izmainī, lai es spētu paveikt to, dēļ, kā tu mani piesauci, mani izmainī lai es spētu paveikt to, dēļ kā tu mani piesauci, mani zmaini. Lai es spētu paveikt to, dēļ kā tu mani piesauci, mani smaini, lai es spētu paveikt to, dēļ, kā tu mani piesauci, mani zmaini. Amen. Dievs labs Dievs un uh, Tas viss ir par izmainītām dzīvēm un izmaiņām mūsu dzīvēm. Amen.